te mandar? Demorou? Diego Beats, tá nas guitarras. <laughs> e aí, Diego Beats? Que beat é esse, cachorro? Põe a mão, pai. nós embicou de um jeito diferente. Xenon reflete o asfalto e faz os menor flutuar. Inconsequentemente eu fiz um peão na sua mente. Vários milhões de acessos fez você se emocionar. E aquele neguinho que o um dia você não ligou. Se falei o retorno fez você se relembrar. Enquanto a poste grita, elas gritam, meu amor. A cada grito solto, os dígitos da conta aumenta. Depois que eu tive um troco, eu tive a capacidade de não confundir interesse com a mulher de verdade. Vagabundas vêm em minha porta da oportunidade. Viver não é ter dinheiro, é ter do lado de verdade. Diga o Beats, vamos mostrar pra eles como é que é. Anonimato animou o público do mangue meditou, consagrou pensamentos avante, som estourou, milagrou, rodou todo o Brasil. Lá na quebrada o comentário é que o PP explodiu, anonimato, animou o público do mangue, premeditou, consagrou pensamentos avante, som estourou, milagrou, rodou todo o Brasil. Lá na quebrada o comentário é que o Gil explodiu. Gil põe a mão, pai. Não viu que nós embicou de um jeito diferente. Geno reflete o asfalto e faz os menor flutuar. Inconsequentemente, eu fiz um peão na sua mente. Vários milhões de acessos fez você se emocionar. E aquele neguinho que o dia você não ligou. Se falei do retorno, fez você se relembrar. Enquanto a poste grita solto os dígitos da conta aumenta. Depois que eu tive um troco, eu tive a capacidade de não confundir interesse com a mulher de verdade. Vagabundas veem minha porta da oportunidade. Viver não é ter dinheiro, é ter do lado de verdade. Diga o Beats, vamos mostrar pra eles como é que é. Anonimato animou o público do mangue premeditou, consagrou Pensamentos avante, som estourou, milagrou, rodou todo o Brasil. Lá na quebrada, o comentário é que o PP explodiu. Anonimatou, animou, o público do mangue premeditou, consagrou. Pensamentos avante, som estourou, milagrou, rodou todo o Brasil. Lá na quebrada, o comentário é que o Gilpid explodiu.